أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن Sljedeći hadis, a to je hadis uh, Anil Bara ibn Azib, 85. hadis, radijallahu anhuma. Kale remaktu salate na Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. Feveđetuhu فوجدت قيامه قيامه فركعته واعتداله بعد ركوعه kaže ja sam posmatrao i analizirao kaže Aberaj ibn Azib posmatrao sam e, odnosno analizirao pratio pratio namaz Muhameda sallallahu alejhi ve kaže pa sam uvidio kaže da je njegov kijam njegov kaže e, njegov e, onaj e, znači boravak na rekatu njegov kijam njegov boravak na rekatu kaže i atidalehu kada se smiri nakon rukua kaže wa sajdatahu wa jals fa jalsatu baina sajdatin kaže njegova sežda i sjedinje između dvije sežde kaže fa sajdatu fa jalsatu ma baina taslimi wal insirafi qariban min sawa i kaže njegovo uh, uh, E, njegova sežda i sjedinje između, između znači, predavanja selama ono što se uči tehijatu i završetka sa namazom, kaže karibu min sada, da je to približno. Znači vremena koje provode na tim mjestima je približna isto U rivajetu kod Buhari je došlo kaže ma halal qiyam wal qu'ud karibu mene sva. Kaže mimo qiyama, mimo qiyama i mimo sjedinja karibu min sva. Znači, e, na onim drugim mjestima, znači na ruku, vraćana sa rukua, na seždi, između dvije sežde, znači to bilo otprilike isto, vremenski bi provodio isto, kaže, a ovo dodatko kod Buhari bi, ma hala qiyam, mimo, znači mimo qiyama i kuda, mimo sjedinja na tehijatu i mimo e, qiyama, znači qiyamu kada uči, e, uči Kur'an, karibem, sva bilo bi približno što je bitan ovaj dodatak ovdje? Ako ne bi bio ovaj dodatak ovdje kod Buhari, onda, onda to ono mišljenje činjaka koje je jako teško sprovesti u praksi. A, to je da, da budeš, koliko učiš na, na, na kijamu, kaj rad, recimo učiš, šta ja znam, dvije, tri, četiri strance Kur'ana i odeš na ruku da toliko provedeš na ruku. To je malo teško, ne, šta što na toliko učiš na kraju kraju onda odiš, digniš se za ruku i toliko provedeš vremena na ruku. Pa odiš na seždu i i ilačiš na seždi dole i tu da provedeš toliko vremena. Pa između dvije seždi, tak... znači da ako bi uzeli po ovom rivajtu mu tefeka na lihi, a ima taj stav učenjaka koji, koji tako radi po hadisu, tako uzmaju hadis koji kažu da je najbolji, kaže, da ruku, e, ispravljanje nakon rukua, sežda, e, vraćanje sa seždom iz dvije sežde, kaže, bude ista. A, znači, uh, i još tome dodaju po prvom rivajetu, znači, i, i znači, ovdje kako došlo u hadisu, kijamehu, znači, kijam, na kijamu bude toliko i na kraju ovaj teslim, znači, vrijeme sjedinja prije što preda se da bude isto vremenski. Znači, ima to jedno mišljenje koji kažu da je, da je tako po tekstu, a nisam u nadi. Drugi učenjaci kažu uh, ispravnije raditi bliže ispravnije realni rad po ovom dodatku koji je došao kod imama Buharije. A to je, kaže, da je, da je, da je provodio vremena na ruku, na vraćanju svoja rukua, na seždi, između dvije sežde, da je provedio, znači, vrijeme uh, e, mutesavi, mutenasim, znači, isti vremenski period, otprilike. Za razliku od kijama gdje je provodio duže vremena i na sjedinju na tešehodu gdje je provodio duže vremena, gdje se razlikuje dužinom, duže bude nego na ovim mjestima. I Allah zna najbolje to ispravnije i bliže mišljenje. Mada ima skupinu činjaka koji naginje i ovom stavu koje naginje u ovom stavu, ali ovo što ovaj dodatak od Buharije znači ukazuje na to da osoba koja na kijamu i na zadnjim tešehudu treba biti više, da se vremenski više zadrži nego na ovim drugim e, spomenutim mjestima kako su došli u hadisu. E, naravno, ovaj hadis nam govorili o toj vrlo bitnoj stvari, a to je da ovaj, e, da znači na koji način treba obavljati namaz u stvari da se treba osoba da se smiri da zadrži određeno vrijeme na ovim na ovim mjestima na ovim mjestima koji su spominjati ovdje u, u, u hadisu prilikom klanjanja. E, zanimljivo ovdje da ovaj, e, da ovdje kako je opisan namaz poslanika sallallahu sallam od Rai ibn Azbara e, da ovaj, ovaj, znači njegovo oduživanje, e, duže stajanje prilikom učenja pirate e, na pijamu, prilikom sjedinja i tako dalje, Uh, zbog ovi zbog ovog hadisa od dva rivajta rivajta Buhari znači imamo uh, imao razilaženje među komentatorima, disom, znači, i fakihima, kako većina fakija normalno na onom, što, sad dodatkom ćemo čemu je spomenuo Buharija, e, što nave Buharija, a imamo skupina hadisa koji naginju onom stavu, znači ima veliko razilaženje kod toga kako razumete ovaj hadis. Ako shvatimo onom prvom kontekstu da je, da je na kijamu boroj koliko na ruku i, i, i među dvije sežde, o, skupina učenjaka kaže, e, to to inače imam nebe spominje, znači da se to odnosi u stvari da se to nekad desi da nekad neki namaz možeš tako klanjati, da ne da bude stalna praksa. Znači da ne bude stalna praksa. Dok ovaj, e, spominje ovdje imam nevi, znači više mišljenja učinjaka koji pokušavaju da spoji, napravi, napravi nekakav spoj, ovaj, da napravi spoj između ovog što je došlo ovim hadisma, najbliže ono znači, na čemu smo rekli da da u stvari ova dodatak u Buhari, da on u stvari pojašnjava to, e, da pojašnjava da, da u stvari, jel, e, i nima, čak ima treće mišljenje koji kaže da je, da, da u stvari ovo po ratu hadijskoj došlo mu tefekon da bude i kijam i sjedinje koji, koji ne rakuju na seždi između dvije sežde, da u stvari da se to nekada radi, a, a da u stvari od olakšice, da od olakšice naše klanja, da, da, se, da se radi to ibn Kajim navodi, da, da se nekad pravi olakšica, da se radi po on što je došlo do dal, kod, kod imama, kod imama Buhari Andalusam, Andalusam, Andalusam